Književnost u Eteru. Vitam šitskih sluhača Hradija Srim. Nješka u emisiji Književnost u Eteru. vitame našu pisateljku Ljubicu Harhajovu. vitaj E, za počatok, e, kad beše o Bulo, ktorim pisatelju, ali dumam, že každý i umetnik, ne bi še da ima u pisateljoh, ali umetnikoh, ki čuju o sebe dacu, može biti danas sve pod mojim, bože, čom to hutore o mnje, ja bi to tako nigda nje pojedo o sebe. A teraz mamy taką nahodu, pa bym še stela opitać Ljubku Harhajovu, co bi ona stela povest nam, a co o njej može biti malo zname, lebo ani nje zname. Pa ne znam od kad bi to trebalo početi, či znači od narodzenja, či od e, da čoho. može pod, evo, znaju že sam narodzena u Petrovcu, u stvari ja nije narodzena u Petrovcu, ali u špitalju u Vukovare, hej, moja mjesto rodzenja Vukovar, ali moji rodići bivali u Petrovcu. Tam sam odrosla, išla do osnovne školi, poznije do Vukovaru. Zakončala sam srednju trgovinsku školu, pozdniejsze kojaki tečaji i takie, co nie takie veci bitne. E, odala sam se 90 toho roku do Vukovaru i teraz żyję w Vukovarze. Вашо ево, найперші е, здогадування дитинства. A najpersze, co si zdohadujem, to jedna bicykloczka czerwona z štyroma kolesami. A môj otec robil e, jednu časť života v Nemeckej, tak przyniósł z Nemeckej, takže ja na nej užela. to mi povedz mi jedno. A druhé mi pometanie, to tak baš keď som ešte bola mala, keď otec prichodil z Nemeckej, sme ho vše dočakovali. Ako še vše po noci prihodzal i še to bilo také vozbudzenje velike, že otec prihodzi. No to već nije trvalo tak dlugo, već on vracal za navšeta, već to nije bilo već i toho. Čom še pitam, e, pretože ste poznati njeljem jak poetesa za odrosnutih, ali pišete i za djeci. A za djeci prišlo poznjejše. Ej, perše sam pisala, u stvari moj početak zeška tamo u osnovnoj školi, ja mala bar veliku potrimovku od učiteljki ruskog jaziku, e, Melanki Plančakove, a njeljem ja. Tušicki sme u školi, pretože ona posjelala našo e, roboti do te dediše volala pionirska zahradka. Ona to tako zi po, pošorela, može bude trebalo. I pul Ivenčik, Hektor i Nješkavi hodzi i tu ona posilala, znači e, roboti na to ti dva djecinski časopisi i vezmi všelju peli prečitat svoje tvori, že hej, či zna to, či budze u te, budze, co budze. I to tak trvalo, to bilo to djecinske. Međutim, e, poznjejše, e, ona mnje pomohla i to, že bi ja počala pisati domaku. Takže vecka som mi nije išla do osnovne škole, kad sam bila starša, ta e, mi tvori znali bud zobojaveni u maku. I tak to u stvari rušelo, he? A, e, i to nije tak ani davno, še stvorela jedna ljubovku, jednostavno inspiracija. U stvari, evo možemo vam povesti jak to bilo, jedno rano še ja prebudzela, I tak troška mi po glavi počalo bliha na frištiku. I tak vam ja rozdumujem i mnje prihodza do glavi stiški, ali u rimi, bo ja uglavnom pišem, ritko pišem rim, uglavnom šljebodni stih. I ja vam stanju s postelje i pođem tam za moj to robotni stol i popišem ja sebe, to ti stiški, to tak jedno s drugim išlo, išlo, išlo, sam Bog zna otkad, I tak vam ja počela već pisat za djeci i evo, išće vše pišem za djeci. Ja bi ljubela, kad bi me tu za počatok posluhali jednu, perše počnjeme s djecinskej. Može. Mudri telefon. Jaki teraz mudri telefoni maju. Zo spalcom precahnju, taše pripatraju. Telefoni toti možu i slikovat surfac s internetom i njedosadzovac. dosadzovac. ho dostal Mirko, bul prebar šešljivi. To telefon jomu vi na Teraz i von hodzen, jak i drugi dzeci, z ostim telefonom calim švece ljecic. Krašnje. E, to ti djecinski pisnjočki e, do teraz se objavljovale najveći u Venčikoh. Čiše planuje može biti svidac e, zbirka Zicinska. Ha, je za 50 pesni, ta domam že bi to bilo dosta za jednu zecinsko zbirku poezije i tako že vidze da e, da jaki konkurs, ta še zećnje prijavim za zbirku zecinske poezije. Budeme občekovac. E, domam že literatura i za djeci ali i za odrasnutih prirosnacoh u Horvatskej potrebuje takvu zbirku. Ale teraz še ohlednjeme na poeziju za starših. Evo, kad peršira so me stredlaše za, za vašu poeziju u antologiji Rusnacoh i Ukrajincoh, kotra vidana a, skoro pred 20 rokami. E, meni je e, simbolično može buć e, na koncu tej knjiški, ali jak napisala redaktorka Ljubka Falcova, že tot čas Cebuli čini jedina mlada poetesa u Hrvatskoj. I evo kad še ohlednjece na to roki i probuje se porovnat Теражні, те, тераз як пишеться. Чи відзіться деяка розлику якісь це були на початку вашого писання, уж у тих свідомих роках, не думам на дзецінські, і тераз. A rozlika normalno že postoji, ona muši postojati. Hej? Ali ja perše da pojem, kad ste spomli, že na, u te zbirki, u stvari to antologija, uh, Е, вже самостатня, на жаль, ще ще самостатня і після 20 років. За зараз не знаємо, до ухох ми дійшло, що є младші писательки, е, але е, деякі книжки вже віддали, або дацо таке того ні, або вже ще добре так з'явлювали, може бути сподейна дитинська і так. E, da je za co ozbiljnejše u Republiki Hrvatske ja nie znam, naj najmi prebačen že hrišim. A co se dotika moje poezije od počatku, podnješkajši čas i velja se toho premenjelo. E, pametam kad sam počela pisat, e, stvari kad sam uopšte spoznala že postoji šljubodni stih, bo sme uglavnom jak djeci pisali za Zrimu, ja već kad sam videla, ne znam, Magnetu Bučko i tak podobnih, hej, že pišu za s eh, štebodnim stihom, to je tak je bilo troška velike. Možeš povesti co sceš, ne velja tu rozdumovat, že či ti še tam sklada, či ti še ne sklada, hej. Možeš svoje čusa položiti na papir u jednim šljebodnim, hej, stihu, tim šljebodnim rozdumovanju, tim svoje, svoje mladosti, to tak je bilo bar za mnje. Veljke i tako je počela pisat', e, Već kad pametam, e, raz, ne znam či to bilo u Šidze, Čidze, je Vasil Mudri, tak čul za mnje, co mnje bilo také, oh, totku on čul za mnje, ta mi, hej, i až mi i prehvaral, že ja bi do svojih poeziji trebala rimu dali da ja ruci to. Međutim, je to tak bilo Jako šik heja jo i sluhala i to, ali to mi tedi nje bilo, a na kraju <laughs> razumu. Međutim, ipak ja je napisala Peršuje svoju pisnju za Rimu, znači to dakus u staršej dobi, u preženstve. je to bilo 95. roku, bili sme u Zagrebe na Vukovarskim balu. Znači, jak tuha je bula vojna, razmnožili u preženstve, ta bul bal u Zagrebu i tam sam šla, poslije, uh, poslije jednog času oznova e, stretla z rusku pisnju, z rusku špivanku, ruskima ljudzmi Ja u stvari žila u Oseku, ali je i bula člen društva i šitsko, ali zašto bula jako šik inšak tu u Osijeku, Ja god Wtedy, keď našlo na 250 da boke na hromadi Rusnacu u Žušitskih krajov i već som sam se vracela domu, već sam napisala pisnju ruske pismi. I tak u stvari već sam napisala išće da skeljo pisnji z Rimu. Ruske pisnji. Stretla sam se znova teraz, prešli dluhi prazni roki, Stretla sam se pisnjo naša, čustvujem tvoj šljid ljuboki. Zabula som nace pravda, nje rokom, a prebrigi, či prebačim sebe daras, či zasušaše mi slizi. Pisnjo naša, ruska, mila, špivalice moja pretki, špivalice stolitami zabuvali svojo terhi. Špivaj pisnju ti rusnaku, bo bez pisnje život pusti. Zašpivaj i ti, ruskinjo, bo bez pisnji život smutni. Ja za spisnju znova žijem našu rusku njezabutu. Hoć slizami, hoć zo šmihom, zasadzenu tu u Šercu. Už sme spominali, že vašo poeziji objaveni u veljih vidanjoh i u antologiji, ali se i vlasnu e, zbirku e, pa kotra vi dana 2007. roku. 7. roku, znači 10 roki už prešlo, čiše planuje daco nove okrem djecinskih Tak, moja pisnja objavljena i u antologiji e, ruske poeziji, švetove ruske poeziji, u mađarskej, ktoru e, e, prek društva Rusnak, učiteljka Natalka Hnatkova pozberala od nas iz Hrvatske ta, i tam moja pisni. To ta pisnja, to ta knjižka volaše ruske pisnje, baš po toj pjesnici sam teraz ju prečitala. Eh, nastala eh, jak dlugi, dlugi čas moje roboti. Nastala u stvari tak, že u eh, vojni, hej, 1991. roku, mnje šitski pisni ne stali. Znači, bez iz čoho. Međutim, ja mala pajtašku za grebe, Gordanu Baričovu, uh, która wszystkie ruskie wydania e, zaczuwała, hej, zostawali e, z Novostanu. I więc tak, 92 roku ja poszła do Gordany, tam mi e, pre, e, prelistowali e, maki, literaturni slova, domki, wszystko i tam sam oznova, znači tak, że sam spašena, to ti pisnice boli objaveni, hektico nie boli, to nie stalo. I već su poznejšie nastavila pisac, takže e, to ta knjižka u stvari z dvoh častoh e, do vojni, vojna i tako dakle, spoznejšie, hej. E, u stvari ja imam zbirku jednu poeziji, naša njet financijni sredstva, že bi še ona vidala, ja ih njemam, a na Sovitu u, u Republiki Hrvatske, evo u štiri roki ona nje prešla. A teraz planujemy tam to dzieciństwo, ta ostawudza odaka za jakie financije, żeby się to hoćem jedna od tih dvoch vytvorila. Mhm, Nazdavam no, ešte, e, ali keď še teraz ohledneme na temi vaših poezijoh, e, pretpostavljam, že to taki vični temi, ali kotri vam najbliži? Ja počela pisati tak, to ti mladeški ljubovni, hej, zanješeni tak. A później Sheroj, to, to co z tym skoryśmy się pytali, może po co nie chwarela, tak styl się przemieniał. Jakoś, kiedy teraz piszę pieśni, wiedzie poczynam i zakończyłem jakoś, jest jakiś szlit. Dok je sam bila mlađa, reci sam tak narucala, ta ti sebe teraz dumaj co ja, co ja sebe dumala. A teraz už Pišem takie vece može e, e, razumljivejše i tak. može bo to z rokami prihodi, hej, człowiek so še tak się šitsko, wszystko. zretejši zretejszy, to iz poeziju tak. E, Ked varime o, o šlidu po ktorim se može prepoznat, po čim možeme prepoznat, že to ljubkova poezija, že to je prave vaša. Co biste se že co vaša okremnost? co bi možda vas videli pomedzi drugih? A nie znam ja co, to by może by lepsze mogli czytacze povesti, jak, jak ja. Dobra. Jedino je, może być bym jeszcze tu chciała dodać, że zadnjih rokoch dospišem duhovnu poeziju. Toho z počátku normalno nie było, ale teraz na przykład, hej, u te zbirkico, kad Bog da, hediš i vida, je štiri časci, ta jedna čast baš njem duhovna, to ta štvarta baš njem duhovna poezija. A, a najveće, se dotika toho, a, u stvari to je štvarta čast, až izdohadovanje na mojo prebuvanje u svijatoj žemi. Znači, poslije posle sedem roki co u mnie dozrywalo. Na, posle sedam roki, jak tam było to, to palomnictvo do Svjate Žemi, stvorili nastalo, ne znam, može bo tamo 10 abo 15 pisnji. To nam teraz viplivalo. Nam teraz, hej, točno, točno. Či postoji potreba uh, pri rusnacoh, pri ruskih pisateljoh u Horvatskej za e, tajakim fajtom stretnucom pisateljoh, na ktorem bi oni mogli E, čerac dumki ideji da jak unapredzovat sebe. Čijesto tako stake? Take da co njet. To bi bilo dobre, vaša zadumka salkom na mesce. E, jedine stretnuce u Republiki Hrvatske, ceše mi, ktori sme živi išće, možeme stretnuti to Petrovski zvon. Ali tu še stretnjeme već kad tu nje bešeda o poeziji. Tu već se ljudi še ne vidza, často možem povezati Petrovskого dzvonu do Petrovskого dzvonu. Već kad tu, ha znace, bešeduje še o šitskih stvaroh drugih, hej. A takie daco u nas njet. Kogo možete išće na čišlic z ruskih pisateljev, kotri, to evo, možemo ih narahovat? Hej, teraz posle po rokoch najmenej uh, e, trimace, hej, točno za slovo, uh, e, teraz to ne znam, ali tu Hanča pa Pandri Šarhaj, Zvonimir Barna, Malanija Pap, uh, pan Tomislav Mišir, ktorom u Macruskinja, hej, um, i, a hled kako Stanley Balatinac je ona, Isto je jako mlađe. Nedavno Vladimir Provči. Vladimir Provči je še naše pa to u šitsko generaciji, ej, kotri tu tak daleko od srednjih rokov. Za še dotika tih e, mladih, to sam utorela e. i za Vinkovsku televiziju u Lonji, kad bilo e, u Petrovcoh jezika, ta snimala Minkovska televizija, ta vecka bilo besedi o tim, ta sam uh, e, za ostatok tak i hvarela, že už bi bilo dobre, že bi dahto počel pisat, že bi ja dok malo 50 rokami išću, že bila najmlađa poetesa u Republiki Hrvatske. Ostanjeme na literaturi, ali već si malo osobne. E, kedi, ste bili mlađa, Jaki knjižki ste čitali, ktorih ste pisateljoh ljubeli i čiže to premenjalo do nješka? E, ja vam tak kad sam bila mlača, a i nješka. E, nigda sam še nje zanošala za zdakima, ne znam, visokima poetami, pisateljami, tak. Ja pisala vše po ruski i Dvoje še budem pisati po-ruski. Toto, co teraz še že po-ruski pa horvatski, to pre praktični stvari, ali je znači každa moja pisnja napisana po-ruski i vez je preložena na horvatski jezik. Sami robici preklad? Hej, hej, uh mhm. -huh. ali to je na lekturu i to ne može mhm. preći, hoće jak, hej. Međutim, tak bilo od, od mojeg počatku, ja vše čitala naših ruskih pisatelja. Znači od djecinstva, ne znam, od Mihala Kovača, Akima Oljara, ne znam, Vasilja Mudrohovecka, kad ne znam, Mikola Šanta, Netka, Bučkova, e, e, Štefan Hudak. Znači, e, menjalo še, ali to uglavnom boli našo ruski. Tak bi še moglo povedati, že vi od Hovani na najkrajších príkladoch ruskej poezii Aha, i tak by še mohlo, mohlo by sa tak povesť. Ja som už spomla, hej, mne bola uh, e, od tých našich ruských mm, písateľov, kto na mne ochábel uh, e, taký jeden šlit. Uh, e, napríklad uh, mne povedzme bolo okrem milo, uh, Kada sam mala prezentaciju, promociju tek moje zbirski. že na pul bol e, učitelj, mi učitelj, to nam tako bliske, e, Štefan Hudak i beše doval o moje knjiški, o moje poeziji i to za mnje bila jedna okremna čest. Takže on to prečital, znači nje mogl beše on je da, že nje prečital. I tak беше e, doval bar krašnje mi bilo milo, až jo je v tih perših písňoch napríklad, hej, co je už taki a malo už sam ich prerosla, ta su mi baš taki veci. I e, može biti interesantni. I evo, baš sam še včera zdoharila, kad sam razumovala že budzeme beše dolaze za moje poeziji, da sam se tako domala, čija pametam, že da jedna pisnja dzijak nastala, Dobro, to ta ruske pisnje, ona okremna to inše inše, ali tak od tih mojih peših ta sam še zdoharla. Evo to ta pisnja nje manji naslov, ma taki 3x tam. Nastala 1988 roku. A nastala tak, že sme mali probu folkloru. I kad bula pauza, da sme išli tam do jakiejś hižočki, či po da či dako spobek še dola, še odpočinuc i ja še tak zacahla do kuciku i mnje tak prišli šik stiški na rozum i tam bilo klajbazi i papir, ja vam to zapisala i i objavili mi za domajce. <laughs> A teraz posluhajme to tu poeziju. Červene, Toto švetlo u noci švici, bliska, u glavi zmucuje rozum duša vrišći, ševca stanula. Červene švetlo ukazuje drahu. Celo porihtane, rozum rozumše boji. Červene vše mocnjejše. Cela odvituju, odvituju bez razdomovanja. E, Kjed, e, dolazme o stilu pisanja, e, поема že poezija všeto emociji, Ale jaki, či še može teraz odrediti u vaših poezijah to vi optimista či pesimista? A to vam še isto menjalo s časom, to tak. Uglavnom, skore bilo veci pesimistični, a teraz veci su optimistični. će možeš potim e, naznačiti že ste našli sebe? A, hej, možeš, e, to je jedna hlibina u človekovi, keď spoznaš, že co pravda i že e, možeš co chceš, ali ti všetko nech u živote. Keď prenajdeš uh, uh, kad postaneš svjedomi kadzi ideš i kto se tam čeka i kad do toho veriš, već ka tu njet pesimizmu vece. Ne znam čime pohopljujete. To ta vaša dumka na isce boka i ja dumam, že to tko tri e, rozdumu, rozdumuje e, podobno, normalno, že muši zrozumiti je i Znači, u svom farelaše pišem duhovnu poeziju. Nam je e, Ljuboki šlizoha belo moje palomnjiste do svjatoj žemi. Da pa na to tu temu vam i prečitam teraz jednu pisnju. Ja bul i budzem. Novi pocrpaju pri každim kročaju, keše s dohadnjem že ti tadzi kračal. Šerco baže durka na každu dumku, htora mu že tot kamenje tvojo slizi natapali. pali. Dihanje zastava, uho osluhuje tvojo slova, htori i teraz tu dzeška u vozduhu. Oči zaveram i čustvujem Čustvujem se tu blisko, takoj pri sebe i u sebe. O Isuse, jakši mi blisko, na tej žemi jerusalimskej. Bližiš mi njebu nikda u živoce, tvoja ruka me potremuje, a tvoj glas ceši i hutori. туса і вшебудзем. Ножме у себе далі й другим, на їм любов, хтору добиваш одо мне. Дай їм любов, хтору добиваш одо мне. Najšitski znaju že ja bol i budem. Na tej pozitivnej i ozvišenej noti s tem zakončiti toto rozvarku. Děkujem Bars Veljo, pisateljki Ljubki Harhajovi. Žadam vam, že bi še vam vydali obidva knižky porichtane i nazdávam se, že to nebudú ostatní dva knižky. Děkuji vám strašně, že mi že dáte, že vyšli obidva knižky. E, budem pisac, kad budem čustovat' že trebam pisac, a pisac na silu tu že njet e, nijakovo zmislu. Može biti vam išće mušim coška povest, a može biti vi znace. To sam pitala na samom počatku. E, ja pohopila že vi na počatku moju biografiju. A sve vam poveše, ja jedan čas pisala i teraz mi še veljo taju po glavi, hlavi pripovedki za djeci. Um, mam ideji teraz, pitanje času, hej. Думам, že posle tih djecinskih pisnjočkov prihodza na šor jaki šik djecinski pripovedki. Znači tam je skeljo napisani, ali u glavi še kruca veli, veli dumki, da kad Bog da, kad najbože zdravlja, E, i e, moci, vjerojatno že nastavim u tim naprijame. A či bi še moglo občekovac išće daljših rokoh, može biti prozu i za odrosnutih? E, za teraz takih dumki njet. Ja to šitsko prepušćam budućnosti, boži providnosti, ta najbuce buce jak buce Eto, dava myszy. Dziękuję. Uvodim krašće, ja vam.